Bai, bai, eh, hori da, untsa eh, ezagutu eh, kontseiluan, untsa ezagutu uh, eta auzo bezala. Beraz, ba, zer egan, uh, bezala biziki maitatua zela, eh? Michel gure hauzapeza uh, izan zin ere, biziki gizon lagunkina baitzen. Eta, bo, ahas, uh, sesituak gira, eh, errian, eta biziki unkituak, uh, biztanda, pena, pena ondia dela, ba erritaren zat, uh, eh, ba bere lagun, uh, bere onduan ginen uh, erriko etxeko uh, urai ebeste amak uh, zat, eta bo erraiten alda, uh, asteleenetik uh, berritxarra erori delarik, hor, uh, ABC bat ukantzuela, bon piskabat, uh, bebiziaren erritmoa gelditu bezala dela, eh, gure aldubeko errian, horren inguruan zinez, ahas, ara, sesituak bai erraiten aldut onkla eh, ezagutu dutala, eta bai, erranduzuna oso erritarra ginuen, e, Michel, du algin, ditzen ginuena, eta edar eh, ezagutzen ginuen aurten boratikunak, ez, eta aldin bestu kuat dira. Eh. Michel era biziki ona zen, bihotz honeko jendea, eh, e, eta bestalde biziki jendekina maite zuen plaza zuen zaitea, kompainian egoitea eta guzia. Erraiten alda eh, bere erria zerbitzatu duela, gain gainetik, eta bere erria maite zuela. Eta hori erraiten aldugu zeren eta lekuko izan nahi dira, bilkurak egin ditugu edarekilako eh, lanak, eta hori oh, ikusi dugu errealki e, eh, bere erria maite zuen eta nola zerbitzatzen zuen. hori, eh? zer eta zerbitzari zintzo bat eh, galdu baitu gaur egun aldudek. Bistanda argitu girela, eh, berri horrek argitu gituela, zinez berri txarra da, gure ibarraren zata. Nik zautu dut, sustut, bera hausapaz sartu dela ira. Elgarrekin izan girelako zainit eh, laneana. Lehenik eran hain nuke biziki mutiko ona zela, misela, eta barne unekoa. Sanoa eta frankoa, eta biziki uh, errez zela arzea mizelekin eh, lanean. Bestalde ganezake bere erria biziki maite zuela, ibarra ere eta eskualegia. Zonbat egin dituen horrek eh, batek ondatu gabe, beti prestzen aintzinea joiteko, uh, elgarrekin arzeko, izigarriko espiritua erakutsi du, bai ibarreko jenden arteko lanetan, goguetetan, eta bai beste herriek buruz eh, eta eskolegian eh, egin behar zela lan beti espiritu unikoa izan da eta biziki untsa komprenditua zituen uh, eh, elgarrekilako lanak uh, zekartzen altuen.